estoy aquí Papre batache otide Dayada ostida Yeah. Veselá da Tuyana mama duma shine duma imamotes dume tes dume za duma nimisa. Моето вълче Маринка, като из пътя върви, не смей глава да вдиги, хората да си погледне. Я слушай, синко, майка си, стане рано сутринта, впрегни прези биволи, че се налива иди орън да се ореш. А аз ще ти, Маринка, проводя обяда ти донесе, а тия, синко, заколи и я във празните зарови. Аз ще ти дете отгледам, както съм отгледала и тебе, Маринкината спикър възстанала рано сутринта. Хубава гост възготвила и си на Маринка извика. Я хайде, Мари Маринкина, стоян обяда занесеш. Зима Маринка обяда и си занива за пъти. Кога надмива стигнала, отдалече на стоян лям подаде. Ала стоян си силяма не взима. Ана и си ли разпрегна, че си Маринка запрегна. Върви горката и плаче от пладни до Икиндия. Бяло и мляко течеше, черни си бръзни квасеше. Маринка Стоян продума. Либе стоене, не като ти либе ни дожалях, не ли ти либи домачна за нашата малка рожбица, що плаче либи в люлка? Настоян му жално дожаля, че си Маринка разпрегна и пак си биволи запрегна. Тръгна Маринка за село, върви горката и плаче. Чуди се Маринка, май се, как ще във къщи да влезне при на лоша свикърва. Кога във къщи влезнала, мъжка си рожба взимала, в хизба дълбока влезнала. Там си детето накърми, накърми и го целуна. Сърмен се колан разпаса, че си нагледал беси. Стоян си отлива завръща на порт и вика и кряска. Я излез, Мари Маринке, портите да ми отвориш, биволите да ми въвидеш. Не излязла Маринка, не излязла майка му. Весела още засмяна, що вика синко, що кряскаш. Тя като се отива завърна, пак при бакал ще отиде. Да ядат още да пият весел, па да се веселат. Докато изслуша стоян майка си, глас му се е дочуло, глас от изба дълбока. Кога в не знал какво да види млад стоян, мъжка му рожба плачеше, Негово булче Маринка на гледа висеше, настоян му жално дошеля, остро си нощи извади, че се в сърцето прободи, дорде му душа излезни, меден му език говори. Лежи, Маринке, да лежим, да носи мама на ходи, да носи мама на носи на нашата нова премяна. Дете се рачи да гледа да расне, да порасне, за татко майка да пита, сърцето да й разкъсва.